45 skirsnis. Perskirimas 67. Keturi bitinai atsargiai nešė lygiją į Petronijaus namus, o Vinicijus su Ursu žengė greta, skubėdami kuo greičiau atiduoti ją į graiko gydytojo rankas. Ėjo tylėdami, nes po šios dienos įvykių sunku buvo kalbėti. Vinicijus vis dar tebesijautė lyg apkvaitęs. Kartojo savo, kad lygiai išgelbėta, kad jai nebegrėsės nei kalėjimas, nei mirtis cirke, kad jų kankinės pasibaigusios visiems laikams ir jis pasimsęs ją į namus ir daugiau jėdu niekada nesiskirsia. Ir jam atrodė, kad čia netikrovė, o kažkokio naujo gyvenimo pradžia, tarpais jis lenkėsi prie atviros lektikos pasižiūrėti į tą mylimą veidą, kuris mėnesienoje atrodė lyg miegantis, ir mintyse kartojo, tai ji, Kristus ją išgelbėjo. Prisiminė taip pat, kad jis poliarijų, kurį su ursu atnešė lygiai atėjo kažkoks jam nepažįstamas gydytojas ir užtikrino, kad mergina gyva ir gyvens. Nuo šios minties toks džiaugsmas plūdo į krūtinę, kad tarpais jį silpo ir rėmėsi į urso petį, nebepajėgdamas vienas eiti. O ursas žiūrėjo į žvaigždėmis nusėtą dangų ir meldėsi. Žengęs sparčiai gatvėmis, kur naujai pastatyti balti namai, aiškiai švietė mėnesienoje. Miestas buvo tuščias, tik tai kur nekur gebenių vainikais pasipuošusių žmonių būreliai dainavo ir šoko prieš portikus grojant fleitoms, džiaugdamiesi nuostabę naktimi ir švente, trunkančią nuo žaidinių pradžios. Tik tada, kai jau buvo netoli namų, Ursas liovėsi meldėsius, ėmė tyliai kalbėti, tarsi bijodamas pažadinti lygiją. Pone, tai išganytojas ją išgelbėjo nuo mirties, kai pamačiau ją ant tauro ragų sieloje išgirdau balsą, gink ją, Tai buvo aiškiai avinėlio balsas. Kalėjimas įsunkė mano jėgas, bet jis tą valandėlę jas man sugražino ir įkvėpė aną rūšę minę ustoti auką. Te būna jo valia. O Vinicijus atsakė, tesie pašlovintas jo vardas. Tačiau toliau kalbėti neįstengė, nes pajuto, kad skaudi rauda tvenkėsi krūtinėje. Užėjo nesutramdomas noras pulti ant žemės ir dėkoti išganytojui už stebuklą, ir gailestingumą. Pagaliau jie pasiekė namus, tarnai iš anksto perspėti pasiūsto vergų pabiro jų pasitikti. Paulius Tarsietis dar Ansijuje atvertė daugumą šių žmonių. Venicijaus nelaimės jie gerai žinojo, tad jų džiaugsmas pamačius iš Nerono piktų rankų išplėštas aukas buvo begalinis, ir jis dar padidėjo, kai apžiūrėjęs lygiją gydytojas Teoklis paskelbė, kad ji nepatyrė jokių sunkių sužeidimų ir praėjus silpnumui po kalėjimo karšlygės vėl bus sveika. Sąmonę jie atgavo dar tą pačią naktį, pabudusi puošniame, verbenomis pakvipusiame kubikule, apšviestame korintiškomis lempomis, jie nesusigaudė, kur esanti ir kas su ją dedasi. Atmintyje išliko akimirkos, kai buvo išama prie grandinėmis surakinto taurų ragų, o dabar matydama švelnioje spalvotoje šviesoje ties ją palinkus Vinicijaus veidą, Pagalvojo, kad jie jau turbūt ne žemėje, Mintys dar pynėsi nusilpusioje galvoje, jai atrodė visai natūralu, kad dėl jos nusikamavimo ir silpnumo jie sustojo kažkur kelyje į dangų. Tačiau nejautė jokio skausmo ir nusišypsojusi sužadėtiniui, norėjo jį dar paklausti, kur jie. Bet pro lūpas prasiveržė vien tylus šnipštėsys, kuriame Vinicijus vos įstengė nugirsti savo vardą. Tad atsiklaupę šalia lengvai uždėjo ranką ją ant kaktos ir tarė, Kristus tave išgelbėjo ir gražino man. Jos lūpos vėl sukrutėjo kažką nesuprantamo šnipždėdamos, bet netrukus vokai užsimerkė, krūtinė pakilo nuo lengvo atsidusimo ir jau užmigo kietų miegų, kurio laukė gydytojas Teoklis ir po jo žadėjo pasveikimą. O Vinicijus liko prie jos klūpoti, paskendęs maldoje. Širdis tirpo nuo tokios begalinės meilės bet visa kita jam išdilo. Teoklis kelis kartus buvo įėjęs į kubikulą, kelis kartus pro praskleistą užuolaidą kištelėjo auksaplaukį, eunikijais galva, pagaliau sode laikomos gervės pradėjo krykti, skeldamos dieną, o jis mintise vis dar globsti Kristaus kojas nematė ir negirdėjo, kas dedasi aplinkui, tik širdis degė padėkos aukos liepsna, paskendęs ekstaziją, Jis dar gyvas jau buvo pusiau pakilęs į dangų. Perskirimas 68. Išvadavus lygiją, Petronijus nenorėjo erzinti Cezarių ir kartu su kitais Augustijonais nuvyko paskui jį į Palatiną. Norėjo pasiklausyti, kas ten bus kalbama, o ypač įsitikinti, ar Tigelinas dar ko nors nesumanęs merginos pražučiai. Teisybė ir ji, ir Ursas pateko lyg ir į minios globą, ir be suiručių dabar niekas negalėjo pakelti prieš juos rankos, bet Petronijų žinojo, kokią neapykantą jam dega visagalis pretorijos prefektas ir manė, kad negalėdamas jam pačiam pakengti, stengsis kaip nors išlieti kerštą ant sūnėno. Neronas buvo piktas ir suirzęs, nes vaidinimas baigėsi visai kitaip, negu jis buvo numatęs. Į Petronį iš pradžių nenorėjo nei žiūrėti, bet šis nepraradė šalto kraujų, laisvai kaip elegancijos arbitras prisertino ir tarė jam. Žinai, dieviškasiai, kas man atėjo į galvą, parašy giesmę apie merginą, kuri pasaulio valdovo įsakymu išvaduojama nuo laukinio taurų ragų ir atiduodama mylimajam. Graikų širdys jautrios ir esu tikras, kad juos sužavės tokia giesmė. Neronui, nors ir labai susierzinusiam, ši mintis patiko ir patiko dvigubai. Pirmiausia, kaip giesmės tema – o antra joje galėjo išliaupsinti save kaip didžią dvasį pasaulio valdovą. Tad valandėlę pasižiūrėjo į Petronijų paskui tarį. Taip, taip, gal ir teisybę sakai, tačiau ar pridėra man apdainuoti savo paties gerą širdį? Nereikia minėti savo vardo, Romoje kiekvienas ir taip susiprotėjus apie ką kalbama, o iš Romos žinios pasklinda po visą pasaulį. Ir esi tikras, kad tai patiks Ahajams? Prisiekiau paluksu, sužuko Petronijus. Ir pasitraukė patenkintas, nes dabar jautėsi tikras, kad Neronas, kurio visas gyvenimas buvo bandymas tikrovę derinti prie literatūrinių išmonių, nepanorė saugadinti temos ir tokiu būdu suriš rankas Tigelinui. Tačiau tai nepakeitė jo ketinimo įsiųsti Venicijų iš Romos, kai tik leis lygijos sveikata. Todėl pamatęs į rytojaus dieną talį. Išvešk ją į Siciliją, Po to, kas įvyko, iš Cezario jums niekas negresia, bet Tigelinas gali panaudoti net nuodus, iš neapykantos, jeigu ne jums, tai man. Vinicijus tik nusišypsojo ir atsakė. Ji buvo ant laukinio tauro ragų, o Kristus vis tiek ją išgelbėjo. Tai tu atsidėkok jam hekatomba, patarė piktelės Petronius, bet neversk jo gelbėti jos antrą kartą – Atsimenė, kaip Eolas priėmė Odisėją, antrą kartą atėjusi prašyti palankių vėjų, dėvybės nemėgsta kartotis. Kai jį pasveiks, atsakė Vinicijus, nuvešiu pas Pomponiją Greciną. Tuo geriau, nes Pomponija guli lygos patale, man sakė Aulų giminaitis Antisijus. O čia prasidės tokie dalykai, kad žmonės jūs užmirš, o šiais laikais laimingiausi yra užmirštieji. Tegu fortuna būna jums saulė žiemą, o paunksnė vasara. Tai pasakęs paliko Vinicijų su jų laime, o pats nuėjo pasiteirauti Teoklio, kaip laikosi lygija, kaip jos veikata. Jei jau nebegrėsi pavojus požemiuose, sunykusią po kalėjimo karšlygės, būtų pribaigęs pavėsių oras ir nepatogumai, o dabar ją supo jautriausia slauga ir ne šiaip ištekliai, bet prabanga. Teoklio paliepimu po dviejų dienų jie išneždavo ją į dvaro sodus, Ten ji išgulėdavo ilgas valandas. Vinicijus kaišė jos lektiką nemonomis, o ypač vilkdagiais, kad primintų atrijų aulų namuose. Nekartą pasislėpę įsikerojusių medžių paunksnėje, jie kalbėjosi, susikibę rankomis apie buvusius skausmus ir pavojus. Lygija jam sakė, jog Kristus tyčia vedė jį per kančias, kad pakeistų jo sielą ir pakeltų ją savęs. O jis jauti, kad tai tikra teisybė ir kad nieko nebeliko jame iš ankstesnio patricijaus, kuris nepripažino jokių įstatymų, tik savo geismus. Tačiau tuose atsiminimuose visai nebuvo kartėlio. Abiem vaidenosi, kad metų metai persirito per jų galvas ir ta baisi praeitis jau liko toli už nugaryje, o dabar jų širdis apėmė niekada lygi šiol nepatirta ramybė. Kažkoks naujas gyvenimas didžiulė palaima žengė į juos ir traukė į savęsp. Romoje galėjo savo šėlti Cezaris ir sėti pasaulyje nerimą, o jie jausdami šimtą kartų galingesnę globą jau nebebijojo nei jo pykčio, nei beprotyščių, tarsi jis jau nebebūtų jų gyvenimo ar mirties viešpats. Kartą prieš saulėlydį jie išgirdo iš tolimų vivariumų, liūtų ir kitų laukinių žvėrių jaumojimą. Kažkada šie garsai nusmelkė Venecijų nerimu, it piktalemtis, dabar jie abu tik susižvalgė su šypsena ir pakėlė akis į vakaro gaisus. Tarpais lygija dar labiau nusilpusi ir negalinti vieną vaikščioti, užmigdavo sodo tyloje, o jis būdėdavo šalia. Ir žiūrėdamas į jos miegantį veidą, nejučiamis pagalvodavo, kad čia ne toji lygija, kurią kadaise sutiko aulų namuose. Teisybė kalėjimas ir lyga kiek nublankino jos grožį, anuomet, kai matė ją aulų prieglobstyje ir vėliau, kai buvo atėjęs į Mirjam namus jos grobti, Ji buvo nuostabi tarsi statula, tarsi gėlė, o dabar veidas pasidarė beveik perėgimas, ranko sulyso, lygai sekino kūną, lūpos nublyško, net akys, lik netokios mėlynos kaip kadaise. Auksaplaukė eunikė, kurie nešiojo gėlių ir brangių audeklų kojoms prisidengti, šalia jos atrodė it kiprų deivį. Estetas Petronius tušiai stengiasi atsekti jos ankstesnius žavesius ir gušiodamas pečiais mąstė, kad šis Elizėjaus laukų šešėlis nebuvo vertas tų žygių, tų skausmų ir kančių, kurios vos netėmė Venicijų gyvybės. Tačiau Venicijus pamilęs dabar jos sielą, tuo labiau ją brangino ir saugodamas miegančią jauti lik saugojas visą pasaulį. Perskirimas 69. Žinia apie stebuklingą lygijos išgelbėjimą greitai pasklido tarp krikščionių išlikusių gyvų po tokio pogromo. Bendratikė ėmė lankytis pasižiūrėti tos, kurią aiškiai palėtė Kristaus malonė. Pirmiausia atėjo jaunasis Nazarijus su Mirjam, pas kuriuos lygi šiol slapstėsi apaštalas Petras, o paskui juos patraukė ir kiti. Susibūrę kartu ir Vinicijus ir Lygija, ir Petronijaus vergai krikščionys klausėsi susikaupę Urso pasakojimo apie balsą, kuris prabilęs jo širdyje ir liepęs jam grumti su laukiniu žvėrimi, ir visi klausytojai skirstėsi su palengvėjimu ir viltimi, kad Kristus vis dėlto neleis išniokoti žemėje savo sekėjų lygi vieno, kol pats ateis į paskutinį teismą. Ir ta viltis stiprino jų širdis, nes persekiojimai vis dar nesiliovi. Jeigu tik kieno balsas viešai nurodė kokį krikščionį, tą miesto vigilai tuo jau čiupo ir grūdo į kalėjimą. Teisybė aukų buvo mažiau, nes daug išpažintojų jau sugaudyta ir nukankinta, o išlikusieji arba pasitraukė iš Romos į nuošalias provincijas pralaukti audros, arba slapstėsi kuo stropiausiai, išdrįsdami rinktis į bendras maldas tik tai užmieščių arenarijose. Vis dėlto valdžia krikščionis tebesekė ir nors pačio žudinės jau buvo pasibaigusios, juos laikė vėlesniems reginiams – arba čia pat teisė. Romos gyventojai jau nebetikėjo, kad krikščionys buvo miesto gaisro kaltininkai, bet vis tiek jie liko apšaukti žmonijos ir valstybės priešais ir išleistas prieš juos ediktas tebegaliojo. Apaštalas Petras ilgai nedrįso rodytis Petronijaus namuose, bet pagaliau vieną vakarą Nazarius pranešė, kad jis ateisęs – Ligija jau pati pradėjusi vaikščioti ir Vinicijus išbėgo pasitikti puolį, glaubstyti jo kojas, o jis veikino jos didžiai susijaudinęs, nes nedaug beliko avelių kaimenėje, kurią Kristus jam buvo pavedęs ganyti ir dėl kurios likimo dabar verkė jo jautri širdis. Tad, kai Vinicijus jam tarė, tėve, tai tavo dėka išganytojas ją sugražino man, jis atsakė, sugražino ją tau dėl tavo tikėjimų, ir dėl to, kad nenutiltų visos lūpos garvinančios vardą jo. Ir turbūt galvoju tada apie tuos tūkstančius savo vaikų sudraskytų laukinių žvėrių, apie tuos kryžius, kurių buvo pristatytos pilnos arenos, ir apie tuos ugninius stulpus bestijų soduose, nes kalbėjo su didžia gailysta. Venicijus ir Lygija taip pat pastebėjo, kad jo plaukai jau pasidarė baltutėliai, stuomuo palinko, o veide tiek liūdėsio ir kentėjimo tarsi pats būtų perėjęs tuos skausmus ir kančias, kurias perėjo Nerono įniršio ir beprotybės aukos. Tačiau abu suprato, jeigu Kristus leidosi atiduodamas kančioms ir mirčiai, tai niekas jų neturi vengti. Tačiau jiems plyšo širdis matant, kaip rislėgia paštalą metų, darbų ir skausmų našta. Todėl Venecijus po kelių dienų užsimojęs išvežti lygiją į Neapolį, kurie turėjo susitikti su Pomponija, o paskui išplaukti į Siciliją, dabar ėmė maldauti Petrą, kad su jais paliktų Romą. Tačiau apaštalas uždėjo ranką jam ant galvos ir atsakė, girdžiu štai sieloje žodžius viešpaties, kuris prie Tibiriados ežero mantarį. Kai buvai jaunas, tad susijuosdavai ir vaikščiodavai, kur norėdavai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori, todėl man dera sekti paskui savo kaimenę. O kai jie nutilo nesuprasdami, ką jis kalba, pridūrė, eina į pabaigą darbai mano, bet svetingumą ir poilsį rasiu tik viešpaties namuose. Paskui kreipėsi juo šiais žodžiais, prisiminkite mane, nes jūs mylėjau, kaip tėvas myli vaikus savo, o ką tik tai gyvenime darysite – darykite viešpaties garbiai. Taip kalbėdamas iškėlė virš jų savo senas virpančias rankas ir laimino, o jie glaudėsi prie jo jausdami, kad čia gal paskutinis palaiminimas suteikiamas jų rankų. Vis dėlto jiems buvo lemta dar kartą jį pamatyti. Po kelių dienų Petronijus parnešė kraupių žinių iš Palatino. Ten atskleista, kad vienas Cezario atleistinis krikščionis ir pas jį rasta apaštalų Petro ir Pauliaus tarsiečio laiškų, taip pat Jokūbo, Judo ir Jono laiškų. Kad Petras yra Romoje, Tigelinas jau žinojo anksčiau, bet buvo įsitikinęs, kad jis žuvo su tūkstančiais kitų sekėjų. Dabar išaiškėjo, kad du vyriausi naujo tikėjimo vadai tebėra gyvi ir slepiasi sostinėje, tad nutarta juos surasti ir žudbūt suimti, nes manyta, kad tik su jų mirtimi nekenčiamos sektos paskutiniai šaknys bus išrautos. Petronijus išgirdo iš Vestino, jog pats Cezaris davęs įsakymą, kad per tris dienas ir Petras ir Paulius Tarsietis jau būtų mamertinų kalėjime ir būriai pretorijonų pasiūsti išgrėsti visų namų užtibrėje. Tai išgirdęs Vinicijus nusprendė eiti perspėti apaštalą, vakare su ursu, užsimetę gališkus apsiautalus, pridengiančius ir veidą, įsileido pas Petrą į Mirjam namus pačiame užtibrės kvartalų pakraštyje, Janikulo kalvos papėdėje. Pakelėse matė namus apsuptus karių, kuriems vadovavo nepažįstami žmonės. Priemestėje buvo neramu, šiandien bei ten būriavosi pulkeliai smalsuolių. Vienur kitur centurionai kvotė suimtuosius klausinėdami apie Petrą Simoną ir Paulių Tarsietį – Urstas ir Venecijus pralenkę kareivius vis dėlto laimingai pasiekė Mirjam būstą, ten rado Petrą, apsupta burelių tikinčiųjų. Timotiejus, Pauliaus Tarsiečio pagalbininkas ir Linas taip pat buvo šalia apaštalų. Išgirdęs apie artėjantį pavojų, Nazarijus visus slaptų išėjimu išvedė pro sodo vartelius, e, paskui į apleistas akmens laužyklas už kelių šimtų žingsnių nuo Jenikulo vartų. Kursas eidamas turėjo nešti ir liną, kurio kaulai sulaužyti per kankinimus dar nebuvo suaugę. Tačiau atsidūję požemėje pasijuto saugus ir Nazarijos uždegtos linksulės šviesoje pradėjo tyliai tartis, kaip gelbėti jiems brangę apaštalo gyvybę. Tėve, kreipėsi į Venicijus, rytoj auštant, tegu Nazarijus tave išveda iš miesto prie Albano kalnų. Ten mes tave surasime ir paimsime į Ansijų, kur mūsų abiejų laukia laivas ir perkels į Neapolį ir Siciliją. Laiminga bus ta diena ir valanda, kada įžengs į mano namus ir palaiminsi mano žydinį. Kiti džiaugsmingai klausėsi ir ragino apaštalą kalbėdami. Slėpkis ganytojo mūsų, nes Romoje neišliksi. Įsaugo gyvą tiesą, kad nežūtų kartu su mumis ir tavimi. Išklausyk mus, maldaujame tave kaip tėvą. Padaryk taip dėl Kristaus, šaukė kiti, gripstydami jų apdarą. O jis atsakė, vaikai mano, nežinia, kada viešpats paskirs man gyvenimo galą, tačiau nesakė, kad nepaliks Romus. Pats abejojo, ką daryti, nes jau seniai iširdys įsmelkė netikrumas, net nerimas. Štai jau kaimenį išsklaidyta, darbai pražudyti, bažnyčia prieš miesto gaisrą suvešėjusią kaip kuplus medis – pavertė dulkėmis bestijos galybė. Nieko nebeliko tik ašaros ir tik prisiminimai, kančios ir mirtis. Sėja davė gausų derlių, bet šėtonas jį sutrempė į žemę. Angelų pulkai neatėjo į pagalbą žūstantiems ir Neronas štai šlovinamas sėdi ir valdo pasaulį, baisus, galingas kaip niekada, visų jūrų ir sausumų viešpats. Jau nekartą Dievo žvėjas vienumoje kėlė į dangų rankas ir klausė, viešpatie, ką man daryti, kaip išlikti ir kaip aš bejėgis Anės kovosiu su ta neįsenkama blogio galybė, kuriai leidai viešpatauti ir nugalėti. Ir šaukėsi iš neapsakomos skausmo gyvybės širdie kartodamas. Jau nebėra tų avelių, kurias man ganyti buvai liepęs, nebėra tavo bažnyčios, tuštuma ir gedulas tavo saustinėje, tai ką dabar man įsakysi? Ar čia pasilikti ar išvesti kaimenės likučius, kad kur nors už jūrų slapta šlovintume vardą tavo? Jis abejojo, tikėjo, kad gyvoji tiesa neparažus ir turi paimti viršų, bet tarpais galvojo, kad dar neatėjęs metas, jis ateis tik tada, kai viešpats nužengs į žemę teismo dieną šlovėje ir galybėje, šimtą kartų didesnėje, kaip Nerono. Dažnai jam rodėsi, va, jis paliksęs Romą, tikintieji nuseksa paskui jį ir jis nuvešęs juos tada toli į auksmingas galilėjos giraitės, pietikių Tibiriados ežero sietuvų, pas piemenis, romius ir balandžiai arba avelės, kurios ganosi tarp dašių ir briedgaurių. Ir kaskart didesnis ramybės ir atilsio troškimas, kaskart didesnis ežero ir galilėjos ilgesys gobė žvejo širdį, kaskart dažniau tvino ašaro senolio akyse. Tačiau, kai akimirką jis pagaliau apsisprendė, staiga jį apėmė baimė ir nerimas. Kaip jis palik šį miestą, kur žemė sugėrė tiek kankinių kraujo, kur tiek mirštančiųjų lūpų liudijo tiesą. Negi jis vienas dabar nusišalins nuo tų. Ir ką atsakys viešpačiui, kai išgir žodžius, štai jie numirė už savo tikėjimą, o tu pabėgai? Jo naktys ir dienos linko rūpešiuose ir graužatyje kiti sudraskyti liūtų prikalti prie kryžių, sudeginti Cezario soduose, pasikankinę užmigo viešpatyje, o jis negalėjo miegoti ir kenti kančias baisesnės už visas tas, kurias budeliai buvo sugalvoję savo aukoms. Aušra dažnai jau nubalindavo namų stogus, o jis dar šaukdavo iš gilumos susopusio širdies. Viešpatį, kam liepei man ateiti čia ir šiame bestijos guolyje įkurti sostinę tavo? 34 metus po savo viešpaties mirties jis neturėjo poilsio. Su lasda rankoje klajojo po pasaulį, skeldamas gerąją naujieną, jo jėgos suseko kelionėse ir darbuose, ir kaip pagaliau šiame mieste pasaulio motinoje įtvirtino mokytojo tikėjimą, vienas ugninės piktybės pūsterėjimas jį sudegino, ir dabar aišku, kad kovą reikia pradėti iš naujo. Ir kokią kovą? Vienoje pusėje Cezaris, senatas, tauta, legionai geležinių žiedų apjuose visą pasaulį, nesuskaičiuojamos tvirtovės, nesuskaičiuojamos šalys, galybė, kokio žmogaus akis nėra regėjusios, o kitoje pusėje jis, taip sulenktas amžiaus ir darbų, kad drebačios rankos vos be panešė kelionės lasdą. Tad tarpais kalbėjo savo, kad ne jam galinėti su Romos Cezariu, ir šitą darbą te gali įveikti pats Kristus, Visos šios mintys šmirščiojo dabar jo susikrimtusioje galvoje, klausantis paskutinį saujelį savo ištikimųjų, kurie subdami jį vis glaudesnių ratų, kartojo maldaujamais balsais. Slėpkis, rabi, ir mus išvesk iš bestijos valdžios. Pagaliau ir Linas nulenkė prieš jį iškankintą savo galvą. Tėve, prabilo, atpirkėjas tau liepi ganyti jo avis, bet čia jų jau nebėra, arba rytoj nebebus, Tad eik ten, kur dar gali jų rasti, juk dar gyvas Dievo žodis ir Jeruzalėje, ir Antiochijoje, ir Efese, ir kituose miestuose. Ką nuveiksi likęs Romoje? Kritęs tik padidinsi bestijos triumfą. Jonui viešpats nenužymėjo gyvenimo galo, Paulius Romos pilietis ir be teismo jo bausti negali, bet jeigu ant tavęs mokytojau užgrius pragaro galybė, tada tie, kurių dvasia jau palūžo, klaus, Kasgi įveiks Neroną? Tu uola, ant kurios pastatyta Dievo bažnyčia. Duok mums numirti, bet neleisk antikristui nugalėti Dievo vietininko ir negrįžk čia, kol viešpats nesutriuškins to, kuris pralėjo nekaltą kraują. Pažvelk į mūsų ašaras, kalbėjo visi aplinkui. Ašaros tekėjo ir Petro veidu, tačiau po valandėlės jis pakilo ir ištiesęs virš suplaupusių rankas tarė te būna pagarbintas viešpaties vardas ir tesie jo valia. Perskirimas 70. Rytojaus dieną apie aušrių dvi tamsios figūros traukė apjaus keliu į kampanijos lygumą. Viena jų buvo Nazarijus, antra paštalas Petras palikęs Romą ir joje kankinamus jo tikėjimo brolius. Rytuose dangus jau dažysi žalsvai, o apačioje palengva ryškėjo šafrano spalvos apvadas. Sambriškose vis labiau aiškėjo medžiai sidabriniais lapais, balto marmuro dvarai ir per lygumą nusitiesusi į miestą akvedukų arkos. Pamažu švito dangaus žalsvumas, prisodrindamas auksu. Paskui rytai ėmė rausti ir apšvietė Albano kalnus, kurie atrodė nuostabus violetiniai, lyg iš vieno spindesio. Aušra žėrėjo ant medžių lapų virpančiuose rasos lašuose, rūkas skydo, atskleisdamas vis platesnius lygumos vaizdus, joje stūksančius namus, kapinės, miestelius ir medžių guotus, tarp kurių baltavo šventyklų kolonos. Kelias buvo tuščias, kaimiečiai gabenantys į miestą daržovės, matyt dar nesuspėjo pakinkyti mulų į vežimėlius. Ant akmens plytų, e, kuriomis buvo išgrįstas vieškelis, Lygi pat kalnų tyloje kaukšėjo mediniai sandalai, kurį savijo keliautojai. Pagaliau pro kalnagaubrius iškilo saulė ir keistas reginys iš karto krito apaštalų jėkis. Jam pasirodė, kad auksinis kritulys, užuot kilęs vis aukščiau ir aukščiau padangę, nuslinko nuo kalnų ir ritosi vieškeliu. Petras sustojo ir tarė, matai tą šviesybę, kuri artėja prie mūsų. Nieko nematau, atsakė Nazarius. O valadėlės Petras vėl prašneko, prisidengęs akis delnu. Kažkas ten eina link mūsų saulės spinduliuose. Tačiau jų ausų nepasiekė, jog žingsnių aidas. Aplinkui buvo visiškai tylu, Nazarijus tik tai matė, kaip tolumoje siubuoja medžiai, tarsi kažkieno purtomi, o šviesa vis labiau užtvinsta lygumą ir apstulbęs įsmeigė akis į apaštalą. Rabi, kas tau? sušuko neramiai. Kelionės lasda iš Petro rankų nukrito ant žemės, akis sustingusios žvelgiai tolin, lūpos buvo pračiauptos, veide nuostaba džiaugsmas, susižavėjimas, ir staiga puolį ant kelių ištiesios rankas, iš lūpų įsivežė šūksnis. Kristus, Kristus! Ir prispaudė galvą prie žemės, lyg bučiuodamas kieno kojas. Ilgai niekas nieko netarė, tik po kiek laiko tyloje pasigirdo raudos pertraukiami senolio žodžiai. Kvo vadys dominai, kur eini viešpatie? Nazarijus negirdėjo atsakymų, bet Petrausis pasiekė balsas, liūdnas ir švelnus. Jei tu palieki mano žmonės, į Romą einu, kad mane nukryžiuotų antrą kartą. Apaštalas gulėjo ant žemės, veidai kniauvęs į dulkes, nejudėdamas be žadų. Nazarijui jau pasirodė, kad jis apalpo ar numirė, bet Petras atsistojo pagaliau drebančiomis rankomis, pakėlė piligrimų lasdą ir nieko nesakydamas pasuko į septynių kalvų miestą. Tai matydamas jaunuolis pakartojo, kaip aidas. Kvo vadys domine. Į Romą, tyliai atsakė apaštalas ir sugrįžo. Paulius, Jonas, Linas ir visi tikintieji sutiko jį nustebę ir sunerime, tuo labiau, kad kaip tik apjaušrių, vos jam išėjus prie to Jonai apsupo Mirjam namus ir ieškojo apaštalų tačiau į visus klausimus jis atsakinėjo džiaugsmingai ir ramiai. Viešpati regėjau. Ir dar tą patį vakarą išėjo jos triano kapinės mokyti ir krikštyti tų, kurie norėjo apsiplauti gyvuoju vandeniu. Ir nuo šiol jis lankėsi ten kasdien, o paskui jis sekė kasdien vis didesnės minios. Atrodė, kad kiekviena kankinio ašara gimdo naujus sekėjus ir kiekviena aimana arenoje kaip aidas atsiliepia tūkstančiuose krūtinių. Cezaris maudėsi kraujuose, Roma ir visas pagonių pasaulis beprotiškai šėlo, tačiau tie, kuriems atsipyko nusikaltimai ir beprotybės, tie, kurie buvo trypiami, tie, kurių gyvenimai buvo vien priespauda ir nedale, visi engiamieji, visi nuliūdusieji, visi nelaimingieji, ėjo klausytis nuostabaus pasakojimo apie Dievą, kuris iš žmonių meilės leidosi nukryžiuojamas, kad atpirktų jų kaltes. O atrasdami Dievą, kurį galėjo mylėti, atrasdavo tai, ko negalėjo lygi tol niekam duoti ano meto pasaulis – laimę ir meilę. Ir Petras suprato, kad nei Cezaris, nei visi jo legionai neįveiks gyvosios tiesos – kad neužlies jos nei ašaros, nei kraujas, ir kad tik dabar prasideda jos pergalė. Suprato taip pat, kodėl viešpats jį sugražino iš kelio. Štai šis puikybės piktadarybių ištvirkimo ir smurto miestas ėmė virsti jo miestu ir dvigubą saustinę, iš kurios klido per pasaulį kūnų ir sielų valdžia.